وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين na waliokufuru wakawaambia mitume wao tutakutoeni katika nchi yetu au mrudi katika mila yetu basi Mola wao mlezi aliwaletea wahi hakika tutawaangamiza waliodhulumu wala nuskinannakumul arda min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id tutakuwekeni katika ardhi baada yao haya ni kwa anayeogopa kusimamishwa mbele yangu na akaogopa maonyo yangu wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid na wakaomba ushindi na akashindwa kila jabari mkaidi min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid ambaye nyuma yake ipo jahannam na atanywishwa maji ya usaha يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ awe anagugumia wala hawezi kuyameza na mauti yao yanamjia kutoka kila upande naye wala hafi na zaidi ya hayo ipo adhabu nyingine kali vile vile مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد Mfano waliomkufuru Mola wao mlezi vitendo vyao ni kama jivu linalopeperushwa kwa nguvu za upepo katika siku ya mdharba. Hawawezi kupata chochote katika walioyafanya. Huko ndiko kupotelea mbali. Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. In yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin جديد Uoni kuwa Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa haki akitaka atakuondoweni na alete viumbe wapya وما ذلك على الله بعزيز na hilo kwa Mwenyezi Mungu si jambo gumu وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم يعرضون عنا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص na wote watahudhuria mbele ya Mwenyezi Mungu wanyonge watawaambia waliotakabar sisi tulikuwa wafuasi wenu basi hebu hamtuondolei kidogo hivi katika adhabu ya Mwenyezi Mungu watasema lau Mwenyezi Mungu angelituongoa basi hapana shaka nasi tungelikuongoeni ni mamoja kwetu tukipapatika au tukisubiri hatuna pa kukimbilia Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Wakuu wa makafiri majabari wenye madaraka wakazimia watumie nguvu waliposhindwa wote kupambana kwa hoja na dalili wakawaambia mitume wao na liwe moja mawili ama tukutoweni katika nchi yetu au muingie katika dini yetu. Mwenyezi Mungu akawafunulia mitume kwa wahi, tutawateketeza hao makafiri kwa dhulma yao. Na baada ya kuwateketeza tutakuwekeni nyinyi katika ardhi yao na huko kuwekwa kwa waumini ni kweli. Hakika kwa mwenye kuhofu kusimama mbele yangu kwa ajili ya hisabu na akahofu ahadi yangu ya adhabu kwani mwenye kuingia na hofu huwa mtifu. Hawa mitume waliomba nusura washinde hao watu wao wanaowapinga baada ya kukata tamaa kuwa hawataamini tena. Mwenyezi Mungu aliwanusuru na wakafuzu na akahasiri kila mwenye kiburi. Akakataa kumtii Mwenyezi Mungu, akawashadidi wa upinzani. Haya yaliyowapata mitume huwapata watu wa Mungu wote wanaowania haki hata katika zama zetu. Ushindi wa mwisho daima unakuwa kwa walio wema, hoja kuvumilia na kuendelea na kazi ya Mungu. Kushindwa kwa hao madhalimu kunatangulia hapa duniani na baada yake akhera ipo adhabu ya jehanamu. Huko watanyweshwa maji yanayokirihi kama usaha unaotoka kwa watu wa motoni. Kunywa kwake ni taklifu, ni kama wanagugumia na wala hayashikiu. Kwani hayumkini kuyaonea tamu kwa ukarihi wake na uchafu wake. Na mtu anakuwa ni kama amezungukwa na mauti kila upande kwa shida ziliopo na wala huko katika jehanamu hafi akapumzika na yanayomfika bali kila wakati anakuta adhabu nyingine kali zaidi. Hakika hali ya vitendo vya kheri wavifanyavyo makafiri duniani na pato lake kwa kuwa havikujengwa juu ya msingi wa imani, hali yake ni kama jivu. Ukaja upepo mkali, ukalipeperusha siku ya kimbunga kilipokaza. Siku ya kiyama hawapati chochote kutokana na vitendo vyao vya namna hivyo vya duniani. Hayo mkini wao kunafiika na chochote kutokana navyo, kwani hivyo havina thawabu. Kama mtu mwenye vumbi linalopeperuka katika upepo asiloweza kulikamata. Na watu hawa wapotovu hujiona wenyewe ati kuwa ndio wanafanya mema na ila hali vitendo vyao viko mbali kabisa na njia ya haki. Ewe unaisemezwa, ujui kwamba Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi zisimame juu ya haki kwa mujibu wa hikima yake, na mwenye kuweza haya basi anaweza kukuteketezeni enyi makafiri na akitaka kaleta viumbe wengine badala yenu nyinyi ambao watakubali kuwepo kwake na kwamba yeye ni mmoja wa pekee na kuondoa huko na kuleta simu hali wala si uzito kwa Mwenyezi Mungu. Makafiri wote watadhihiri kutoka makaburini kwao, waonekane kwa ajili ya kuhesabiwa na Mwenyezi Mungu mtukufu. Na kudhihiri huko hakuna shaka, ni kama kwamba yametokea hivi sasa. Hapo wale wenye maoni ya kinyonge miongoni mwa wafuasi watawaambia waongozi wenye kiburi sisi tulikuwa wafuasi wenu katika kuwakanusha mitume na kuwapiga vita na kuzipuuza nasaha zao. Basi je, hii leo hamtuondolei kidogo baadhi ya adhabu? Wakubwa waliotakabari watasema, ingelikuwa Mwenyezi Mungu ametuongoa kwenye njia kuokoka na akatuwafikia, basi nasi tungelikuongozeni na tungelikuitieni muifuate hiyo njia. Walakini sisi tumepotea na kwa hivyo tukakupotezeni nyinyi, yani tumekuchagulieni tuliyojichagulia nafsi zetu. Na leo hii sisi na nyinyi ni sawa sawa. Tukisikitika au tukastahamili. Hapana pa kuikimbilia adhabu hii.